ni kufaulu katika hilo Allah anatuambia kwenye Qur'an Karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati enyi mlioamini mcheni Allah hakika hasa ya kumcha wala tamutunna illa antum muslimun wala msifa fufu aliyakuwa ni waislamu katika hii ni mwito Allah tabaraka taala anaitwa kama mtu wa imani kama tumsha Allah tabaraka taala na kama tuzipe siku pale kwa nani ni waislamu ndugu yangu katika imani mtu hawezi kufa muislamu kama maisha yake si ya Kiislamu Uislamu umeshughulishi hana muda nao wala haufati kutekeleza katika maisha yake kila siku ili tupate bahati ya kufa halikuwa ni Uislamu tunapaswa kwa pamoja kutekeleza Uislamu kivitendo katika maisha yetu ya kila siku Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasatuambia itaqila haithuma kunta mshi Allah popote pale ulipo sala shamula popote pale mwanadamu alipo kwa sababu mwanadamu huyu hajui atakufa lini wapi na katika mazingira gani kwa kwa hilo halijui basi anapaswa nyakati zote mahala popote mazingira yote mte nani amsha tabaraka taala kwa kutekeleza yale ambayo anataka katika maisha ya wanadamu ya kila siku ili apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kama atakufa basi afanye kwa nani Allah amridhia kwa kufanya ile kwa sawa sawa ndugu zetu imani leo tupo katika Ijumaa bora kabisa Ijumaa ipo katika masiku matukufu ya mwezi wa Dhulhijja kwa mwaka 1442 Hijiria hakika ni siku adhimu kwa Uislamu kuyafanya mambo makubwa na kujikurubisha kwa Allah tabaraka taala kwa sababu Allah amejalia tupo katika siku moja katika masiku ya kheri kwa umma wa Kiislamu ndugu zangu tukamani leo tuzungumzia kwamba ibada ya hija ni alama ya nguvu ya umma wa Kiislamu ibada ya hija ni alama ya nguvu kwa umma wa Kiislamu ndugu zangu tukamani Allah tabaraka taala amefaradhisha hija kwa Islam. hija imefaradhishwa mwaka wa tisa ndio sasa kwamba Ramadhani alienda kuhiji maka e, kabla hapo waislamu hawakuwa kihiji na hija haikuwa ni faradhi kwa sababu waislamu hawakuwa na nguvu za kiusimamizi tu mamlaka na kiutawala kusimamia ibada ya hija mpaka pale Allah alipojalia wakaweza kuikomboa maka mwaka nane hijiria katika fatuhu maka Makka ndani ya dola na serikali ya Kiislamu chini ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikamake hapo chini yao ibada ikafaradhishwa na Muislamu akaanza kutekeleza ibada hija kuanzia mwaka wa tisa hijiria baada ya kuweza kutoharisha masanamu katika msikiti wa maka kutoharisha ushirikina na uovu ndio maana baada ya waislamu kuchukua maka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasimama akakataza akaambia ألا لا يحزن بعد هذا العام مشرك كبار ما كهو أنت مشركين هاروسي كجا كجتين بعد كتك مانيو مانيو يا مكة سروسة تينا وشركين كويزا كهيجي كذلك أكسيما ولا تفو بالبيت عريانا ولا تفو كتك هي كعبة أنت كيكو أتي kwa maana tayari Kaaba na Maka ipo chini ya utawala wa Kiislamu wanasimamia ibada ile kwa ndio maana lakajalia kama ibada hii ni ibada ambayo ni alama ya nguvu kwa umma Kiislamu Waislamu waliweza kuitekeleza hija ya kwanza kabisa wakati wana nguvu na mamlaka na ile Maka ipo chini yao halikadhalika miaka nenda miaka rudi maka hapo chini utawala wa Kiislamu mpaka hapo Uislamu ukiutawala kuangushwa na kwa katika mikono taala za kifalme ambao wanafanya uharibifu mwaka hadi mwaka kama ambavyo tumeona makao baada ya hija e, waislamu wote wamezuiliwa duniani hija ni moja kati ya nguzo tano za Uislamu na Uislamu umezuiliwa kwamba hamna kuna makaba kwa sababu ya nini eti eh, sababu ya corona lakini mipira inachezwa muziki inacheza wanamuziki wanakwenda Saudia wana michezo wanakwenda Saudia matamasha yanafanyika lakini hija tu anasema kwa sababu ya corona hii ni dhulma ya wazi kwa dini ya Kiislamu dhulma ya wazi katika moja nguzo tano za Uislamu hija ambayo ni moja katika nguzo tano za Uislamu Allah tabaraka akasema walillahi walillahi lanasi albayt kwamba Allah wafardhishia watu kuija nyumba ya maka kadhalika akasema waatimu alhajj wal umra lillah timithini hija na umra kwa ajili ya Allah tabaraka taala sasa hija haitimizi wafalme wamezuia watu kwenda maka hakika ni umma upo katika kipindi kizito sana ambacho waislamu wanapita na kumwomba Allah tabaraka taala arejeshe mfumo kitala islam uweze kusimamia ibada hija ni ibada nyinginezo katika ardhi ya Allah tabaraka taala ndugu zangu katika imani e, tupo katika masiku matukufu masiku kumi bora ambayo alama ya pili aliposema walfajiri walayalin ashr napo katika alfajiri na masiku kumi haya yalikuwa bora maulama anasema kumi bora ni haya ashru min dhilhijja masiku kumi bora katika mwezi wa fungo tatu ambao tupo nayo masiku haya ndiyo yanaondoka katika masiku haya ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi sema katika Imam Bukhari aliposema ma min ayamin kwamba hakuna katika masiku alamu la fi hina khairu la habi Allah min hadhihi alayam yani amali njema mtu akiifanya inapendeza mbele zala kuliko katika masiku haya kwa hiyo hiyo ni kauli ya kiongozi wetu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atueleza kwamba hakuna masiku ambayo ni bora na kazi yako inapendeza ukiifanya katika ibadati na wema mbele za Allah kuliko katika masiku haya kwa inshallah taala islamu tuyatume masikio ya kufanya yale kwa sawa sawa yale kwa mazuri ambayo anayapenda na anayaridhia ikiwemo kusali sala za jamaa ikiwemo kusoma Qur'ani ikiwemo kutoa sadaka kutembelea wajane wa kutembelea ndugu kuwakilimu wajane na mayatima na kuwasaidia wenye haja mbalimbali na kila mmoja jitume katika masiku haya kwa ziada ambapo hajitumi katika masiku mengineyo kwa sababu bora wake ndio huo ambao kaeleza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndugu zangu waislamu katika masuala ya kumi pia ipo siku ndani ya siku gani siku ya Arafa siku ya Arafa ambayo kaelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema siyamu yaumi Arafa akasema kufunga siku ya Arafa ala Allah na taraji mbele za Allah wakafa sana madhiya walbaqiya kama funga hiyo ni sababu ya mtu kufutia madhambi ya mwaka ulipita na mwaka uliopo kwa hiyo fadhila za funga ya Arafa ni msamaha miaka miwili kwa Muislamu kwa inshallah taala usikubali kupitwa na siku hii Arafa ambayo iko mbele yetu. Funga siku hiyo upate radhi na maghfira ya Allah tabaraka taala. Siku ya Arafa ni siku adhimu kwa Uislamu. Siku tukufu sana kwa Uislamu. Siku ya kheri sana kwa Uislamu. Mbali wanaofunga kuna mengi hupatikana katika siku hiyo. Ndiyo siku ambayo Rasulullah Muhammadun sala salama akitoa hutuba ya kilimwengu kuongea na ulimwengu wa Kiislamu pale maka katika viwanja vya Arafa na ndivyo ambavyo hutuba hii ikitolewa miaka nne na miaka rudi makhalifa kutoa hutuba kuongea na islamu limwengu mzima kupitia viwanja vya Arafa katika siku ya Arafa kwa ni muhimu islamu kulifahamu hilo lakini kwa bahati mbaya baada ya kuangusha khilafa ile hutuba haipo watu wanakwenda hija na kurudi katika miaka ambayo hija ipo wakenda na kurudi sana sana alhaji akija kwako hana ujumbe zaidi atakuletea maji ya zamza au kofia au tasbihi bana kali tasbihi au kusikia sana barabara za Saudia kwa Saudia kuna mabarabara mazuri ile message ujumbe wa kiongozi haupo huo ni msiba ambao tukumba umma wa Kiislamu siku ya Arafa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitoa hutuba kubwa akiongea na ulimwengu wa Kiislamu miongoni mwa hotuba hiyo katika maana yake alisema la fadhila la arabin wala ala ajami hakuna ubora kwa mtu kwa mwarabu kwa si kwa mwarabu ila ni nini ni ule ucha Mungu kwa hotuba ambayo kimeondoa kabisa vyanzo vyote vya ubaguzi watu kubaguana kwa sababu ya utaifa au kabila au rangi au maneno yanayotoka rabbukum wahidun wa nabiyukum wahidun mwelewano ni mmoja mtume pia ni nani ni mmoja kwa ni siku ambayo ilitoka hutuba kwamba Uislamu si kubaguana ulimwengu wote kwa sawa sawa wote jifunge na nini kutafuta radhi za Allah tabaraka taala Nimefutilia mbali kabisa kwamba hakuna ubaguzi, hakuna ubora kati ya mtu na mtu, wote nyinyi Waislamu, wote ni waja Allah ila nani mcha Mungu ndiye ambaye yeye atapata ujira mkubwa sana mbele za Allah tabaraka taala. Siku ya Arafa ndio siku ambayo ilishuka aya tatu katika sura al-Maida pale aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimeikamilisha dini yenu dini imekamilika katika siku ile ujumbe wa Allah kwa wanadamu umefika ujumbe wa Allah ushatimia wanadamu wafate mwongozo wa Allah tabaraka taala hakuna haja tena kufata miongozo ya kibinadamu ujumbe wa Allah umekamilika ile message ya Allah kwa wanadamu imekamilika al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimeikamilisha dini yenu dini imekamilika watmatu alaykum ni'mati Allah nasema na nimetimiza neema yangu kwenu nyinyi kama na ni neema waraditu lakum al-islam dina nimeridhia islamu ndio dini yenu kama na ridhaa ya Allah ni wanadamu wafuate Uislamu ndio dini yao ndio mfumo wa maisha ya kila siku wanadamu atakapoacha hayo wakafata vile atakavyo wanakosa ridha ya Allah katika ridhi hii ni jukumu la kila mmoja kati wanadamu ajitahidi apambane asikishe kwamba yeye ana ni sababu ya kuweza uislamu kumakinika na kufuatwa kutekeleza kivitendo katika ardhi ya Allah tabaraka taala kwa siku hiyo ya Arafa ni siku ambayo lishuka aya hiyo ya kuweza ukamilifu wa dini imekamilika na ndio maana baada ya siku hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakukaa muda mrefu baada kurudi Madina isipokuwa ala alifanya nini ala alimchukua sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akazungumzia utukufu wa damu ya Muislamu na heshima ya Muislamu na mali ya Muislamu akasema ala inna dima'akum kulika damu zenu wa amwalakum na mali zenu wa aarabakum na heshima zenu haramun alaikum ni haramu tukufu kumwagwa damu zenu na ni haramu kuweza kushikilia mali zenu pasi na haki na pia kuvunja kuvunja heshima zenu pasi na haki kwa ni swala ambalo amenikazia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini masikitiko makubwa ulimwenguni damu za Uislamu zinamwagwa kila unapoangalia mashariki na magharibi waislamu damu zao zinamwagwa au waislamu wako magerezani wanateswa kwa njia moja au nyingine ni hatari ambayo haifai kabisa kuwepo katika zama tulizokuwa nazo na za sasa na za baadaye ndugu zangu katika imani siku ya Arafa inatumazilishia na mfanano mkubwa sana kufikiria siku ya kiyama yawma yakumu nasu lirabbil alamin siku ambayo watasimama mbele za Allah tabaraka taala fanarafa watu wote katika eneo moja katika sehemu moja wakimwomba Allah tabaraka taala wamekusanyika pamoja hasa msana tafakari kama ipo siku wanadamu wote yusharu nas watu watafufuliwa na kurejea mbele za Allah tabaraka taala na kila mtu atalipo kwa yale aliyotenda man amila salihan nafsihi mwenye kufanya wema malipo yema humrejea yeye mwenyewe waman man asafa alaiha mwenye kufanya ubaya madhara mabaya yeye mwenyewe wama rabbuka bidhallabi lilabidi hakwa mulaku mwenye kwa dhulumu waja wake kwa ndugu zangu katika imani ni fundisho kubwa sana kutafakari kama siku wanadamu wote watarejea mbele za muumba wao mbele za Allah tabaraka taala je muislamu umejiandaaje umejipangaje riziki zako zikoje maisha yako yakoje hali zako zikoje amana zako zikoje wangapi wangapi na dhulumu wananyang'anya wanatesa watu kwa sababu ya vyo vyao au uwezo wao au mamlaka yao au vile ambavyo vikuwa navyo sasa wanadamu wa mshala tabaraka taala kwani posiku siku watarejea na kusimama mbele za Allah tabaraka taala na kila mtu atalipwa yale aliyotenda kama ni kheri atapata ujira wa kheri na kama ni uovu basi uovu ndio atakomkuta mbele za Allah tabaraka taala tumombeeni Allah tabaraka taala tujalie wenye kufanya mema na mazuri na Allah ambaye atatusamea kosa yetu tupate radhi zake kwa nyala jia kazi tulimweza الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين ما بعد عباد الله فيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون ذات كمان بعدكم إن شاء الله تبارك وتعالى نريما نمانكم جوت محمد صلى الله عليه وعلى سلم leo ni jumaa adhim jumaa kubwa kabisa kwa umma Kiislamu jumaa ambayo ipo katika masiku matukufu masikini bora ambayo wa Kiislamu ndugu zangu katika imani mbele yetu baada ya masiku machache yajayo kuna ibada adhimu ya Eid Eid al-Adha ili ya kuchinja ibada ambayo kabisa imefungamana na kichinjwa kama na mwenyesa basi na atinje kwa ajili ya Allah tabaraka taala ibada ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenye alitekeleza na ameifanya ibada ambayo inaunganisha ni muungano wa kiimani mahusiano ya kiitikadi baina Uislamu wa sasa na wale wa nyuma pale baba yetu Nabii Ibrahim alayhisalam alipotaka kumchinja mwana Ismail Allah akaleta kikomboleo cha kumkomboa yule mtoto akakombolewa ikaha kuingia katika kule kuchinjwa wafalinahu bidhibihin adhim ana akasema tukamkomboa kwa kikombozi ambacho kitukufu ambaye mnyama akachinjwa badala ya nani ya Nabii Ismail alayhisalam ndugu zangu katika imani tunapaswa kusherehekea sikukuu vizuri kwa njia ambayo tumeelekezwa na dini yetu adhimu si katika maasi wala mabaya katika uchafu kadhalika kuchunga mipaka Allah tabaraka taala tunapasa kuchunga mipaka Allah tabaraka taala mtu asimwasi Allah kwa sababu ni sikukuu vijana wasiende katika ulevi na uchafu kisa ni sikukuu watu wasifanye uchafu kisha ni sikukuu kadhalika wasimamizi wa familia hakika wanapaswa kusimamia familia zao vizuri watoto wasimamie vizuri kina mama wasimamie vizuri wote pamoja wachunge mpaka Allah tabaraka taala kadhalika mwenye kuweza kuchinja chinje funzo la kuchinja ni kubwa sana kwa sababu ni lazima kujitolea muhanga kwa ajili ya Allah Nabii Ismail kajitoa muhanga kukubali kuchinjwa na pia Nabii Ibrahim kajitoa muhanga kukubali kumchinja mwanawe wote kujitoa muhanga kwa ajili ya Allah tabaraka taala sasa ndugu yangu katika imani wewe una nafasi gani katika kujitolea kwa ajili ya Allah tabaraka taala unafanya lipi kujitolea kwa ajili ya Allah tabaraka taala kipi uko tayari nacho kwa ajili ya Allah tabaraka taala kadhalika falazima la subira kwamba kusubiri katika kumtia Allah tabaraka taala kusubiri katika mafundisho Allah tabaraka taala kusubiri katika wema na kheri ili kupata radhi za Muumba ambaye ni Allah subhana wa taala haya hapatikani isipokuwa kwa ajili ya nani ya Allah tabaraka taala na pia kuwalea watoto katika malezi bora malezi mazuri malezi ambayo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 قدير اللهم tunguvu Uislamu tunusuru Waislamu ala ndugu zetu waliokufa wasamehe katika makaburi yao ala ni maradhi uponyeshe maradhi yao ambao ni wagonjwa wala uponyeshe maradhi yao wenye madeni lipie madeni yao kila mwenye haja msaidie haja yake ala tuunganishe Uislamu tupe nguvu waislamu wasaidie pale walipo warehemu kile wenye kheri na kile mwenye shari ala tukushi naye bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa